Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Այս թողարկման հյուրը Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան ընդդեմ իրավական կամ հայականության հասարակական կազմակերպության գործադիր տնորեն Լարիսա Ալավերդյանն է։ Հասարակական քաղաքական կին գործչի հետ մեր սրույցում կանդրադառնանք ոչ միայն ժամանակակից հայու արչև ծառացած մարտահրավերներին, այլև այսօրերին հասարակական հնչեղություն ստացած մի շարք հարցերի։ Տիկին Հալավերդյան շատ ուրախ ենք հյուրընկալելու հայուհի ռադիոհանդեսին։ Նախ ինչ առիթով եք Արցախում։ Շնորհակալություն ինձ համար է շատ մեծ պատիվ լինել ձեր հյուրը եւ ընդհանրապես Արցախ գալուց ես ինձ ավելին եմ զգում, քան որևէ մի այլ տեղ։ Տողմից է գալիս, հողից է գալիս, բայց դա հաստատ այդպես է։ Առիթը, որ ես եկել եմ, միջազգային կոնֆերանսն է, որը նվիրված է այն հիմնահարցերի, որոնք վերաբերում չճանաչված երկրներին եւ ես ուրախ եմ, որ այդ միջազգային կոնֆերանսը բավականին հետաքրքիր կազմ է լինելու եւ ես դրանցից մեկն եմ, ես միջև անգամ հարկ եմ գտնում ասել, թե ես ինչ թեմայով եմ զեկույց ունենալ։ Ներկայացնելու եք Արցախը։ Չէ, ես ներկայացնել եմ հայ-ռուսական սլավոնական համասարանը, ես իրավունքի եւ քաղաքականության ինստիտուտի տնօրեն եմ եւ այս առումով որպես դասախոս ես ընթերցում եմ հատուկ մի կուրս այդ առարկա կասեի։ Դա չճանաչված երկրները ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների ներքո։ Ես համոզված եմ, որ այստեղ կախնդի եւ ես անդրադառնալու եմ իմ մշակույթի մեջ այդպիսի կարևորագույն տարին, ինչպիսին է հրետորաբանությունը, երբ որ խոսում ենք չճանաչված երկրների մասին։ Շատ անգամ չհասկանալով կամ շատ խորը չընկալելով մեր փորձագետները, անգամ փորձառու մասնագետները կներեք խոսում են հիմնականում այնպիսի եզրույթներով, որոնք փաստորեն համապատասխանում են թուրք-ադրբեջանական քաղաքագիտական մտայնությանը շատ անգամ կրկնում եմ դա լինում է կամ իներցիոն է կամ ուղակի կարծես թե մենք այդպես էլ չմշակեցինք մեր հրետորաբանությունը մեր լեզուն լինի դա հասկացությունները, որոնք միանշանակ եւ ճշմարտորեն կարտացոլեն Արցախի հիմնահարցի, նրա պատմության, նրա առօրյայի եւ ապագայի խնդիրները։ Այսինքն շերտադրումները այս այո, իհարկե, որովհետեւ լեզուն է եւ եզրույթներն են եւ բանաձևերն են շատ անգամ մեկ խոսքը արդեն իսկ դոկտրինալ բան է փոխում։ Պրոֆեսոր Մանասյանը, որը շատ անգամ է գալիս, նա ընդգծում է դա տարիներ շարունակ, որովհետև երբ որ դու չես ընկալում խոսքը որպես քո դոկտրինի, քո մտեցման արտացոլումը, դու կրկնում եմ, սկսում ես խոսել օտար լեզվով կամ օտար հասկացությունով։ Օտարի ջրով, այո, ամբողջովին։ Եվ ես չեմ կարծում, որ այդ նշանակությունը հրետորաբանության գնալով ավելի քիչ է զգացնել տոնս խիստ հակառակը պատահական չէ որ այս միջազգային կոնֆերանսի հետ միասին ես սիրով արձագանքեցի դոնարա Գաբրիելյանի Մեսրոպ Մաշտոց համասարանի ռեկտորի առաջարկությանը գոնե մի քանի դասախոսությամբ հանդես գամ ուսանողների արչև եւ ես օգտվեցի այդ պահից հայ ռուսական համասարանի ռեկտորը միշտ սիրով է մեզ ուղեկցում այստեղ այստեղ եւ գտնում ենք, ես էլ անձամբ գտնում եմ, որ այդպիսի համագործակցությունը շատ մեծ նշանակություն ունի իսկ ուսանողների համար եւ ինձ համար։ Ես առնվազն շատ բան եմ ստանում ուսանողներից, հույսով եմ, որ իրենք էլ ինձնից են ստանում։ Աշուր։ Հիմա անցնենք մեր ռադիոհանդեսի նեղ հարցերին, ով է հայուհին ըստ Լարիսա Ալավերդյանի։ Պետք է ասեմ, որ ես ժամանակին հստակեցրել եմ իմ մտածումը կին լինելու ընդհանրապես։ Եվ համոզված եմ, որ Աստծո գաղափարը շատ հարուստ է եղել, ավելի հարուստ, քան մենք այսօր ներ պատկերացնում ենք, երբ որ ինքը ստեղծել է կին եւ այո, տղամարդուց հետո ստեղծել է կին։ Ասում են սրբագրերը կատակով ես միշտ ասում եմ, ուղղակի ինքը նկատել է, որ հնարավոր չէ, որ աշխարհը լինի բաղկացած միասեռական, միայն մեկ սեռին պատկանող էակով, որովհետեւ ստեղծելով երկրորդը, ես եթե չասեմ սրբագրել է, նա ուղղակիորեն լրացրել է եւ ամբողջական է դարձրել իր գաղափարը։ Եվ պատահական չի, որ չինական եւ այլ ժողովուրդների մոտ կա այդ սիմվոլը, երբ որ սև ու սպիտակը այսպես գալիս են, այսինքն մեկը մյուսին լրացնելու։ Այդ մեկը մյուսին լրացնելը եւ ամբողջություն սա։ Ես ամբողջություն դառնալը ինձ համար ամենակարևորն է։ Եվ այստեղ, եթե մենք խոսում ենք հայ կնոջ մասին, պետք է անդրադառնանք պարզապես մեր պատմությանը խոսքը չի գնում միջև անգամ Փարանձեմ կամ այլ թագուհիների մասին։ Ես խոսում եմ ժողովրդի մեջ կայացած հայուհու կերպարի մասին։ Դա ինչ կերպար է նա ամբողջովին նվիրված է ընտանիքին եթե ամուսնացած չի այն ընտանիքին որտեղ ինքը որի զավակն է որի դուստրն է եւ երբ որ ամուսնանում է ամբողջովին նվիրվել է այստեղ այդ միջև անգամ վիճելի չէ։ Արդյոք դա միայն բնորոշ է հայուդին։ Ոչ, դա բնորոշ է շատ արևելյան ազգերին, բայց ինչն է մեզ տարբերում, դա ազատամտությունը մեկ եւ իմ փորձը, կյանքի փորձս տղամարդու մարդու վերաբերմունքը կնոջը ինչպես խորուրդ ստանալու պարտադիր մի էակ։ Ես մեծացել եմ այդպիսի ընտանիքում, ես հիմա եմ ապրում իմ արդեն ընտանիքում եւ ահա այդ խորուրդը, որտեղ որ կապ չունի, կարող է դա երկրորդական թվա, բայց ես կարծում եմ հենց հայ տղամարդու արժանինքներից մեկը միշտ պետք է լինի այն, որը եղել է ու համոզված եմ պետք է մնա, դա կնոջ հետ խորուրդ անելը եւ նոր որոշում ընդունելն է։ Այսինքն ի տարբերություն ռուսների, որ այսպեսի ասացվածք ունեն նույնիսկ слушай жену раз в год, и то делай наоборот։ Ձևը наоборот։ Այսինքն սա չկա։ Երկու բան կա։ Մեկը ներքուստ այդ հարգանքը, հարգանք դեպի քո կողակից։ Դա կարևորագույն բան է, ոչ թե սերը, որպես իր բազմազան եւ շատ կարևոր, այլ հարգանքը, որովհետեւ սերը առանց հարգանքի կներեք կարող է տալ շատ վտանգավոր, ես կասեի, հետևություններ կարող է ցնել։ Դա մեր իսկ ժամանակավոր է։ Այո, այո։ Արդեն գիտնականները հաստատել են, որ սերը 4 տարի թե քանի ամիս է։ Ես մերժում եմ դա, ես կարծում եմ պետք է կինը միշտ սիրահարված լինի իր ամուսնուն, բայց առանց հարգանքի, հարգանքը որպես ընտանեկան կյանքի։ Ես կարծում եմ դա պահում է մեզ։ Օրինակի համար դաստիարակությունը ինչպես այդպեսին բառից շատ լայն առումով այո վստահում են կնոջը հայուհին հստակ, ոչ թե զուտ երեխային կերակրող, լվացող, հագցնող է։ Զուր չէ որ մենք ունեցել ենք ողջախոհության աստվածուհի։ Այո, այո, հրաշալի է։ Այսինքն սա շատ կարևոր է դաստիարակությունը իր ամբողջականության մեջ։ Դա ամենևին այն չի, որ միայն խնամքը որովհետև իրապես այլ կրոնական հասարակությունների մեջ կա այդ, որ խնամքը ամբողջովին կնոջ վրա է, բայց դաստիարակությունը անպայման չէ։ Հետաքրքիր է, որ կանանց վրա են եւ տղաների դաստիարակության բավականին հզոր բեռը եւ այն, որ ի տարբերություն մոդայիկ հիմա ժամանակներին բոլոր դեպքերում հայուհին դաստիարակում է աղջկան որպես աղջիկ եւ տղային որպես տղա։ Ես մարդու իրավունքների պաշտպան եմ եւ ամենևին չեմ խոսում հակադրությունների մասին։ Ես խոսում եմ մարդու բնական իրավունքների մասին եւ մարդու հակաբնական իրավունքների մասին։ Մենք հայեցի շատ հետաքրքիր հարցի չեք կարող շրջանցել։ Այս հերական փոքրամասնությունների, երբ դուք ընդգծեցիք, երբ մայր աղջկան դաստիարակում է որպես մայր, տղայի որպես ընտանիքի գլուխ տան տղամարդ։ Այո։ Վերջերս հայ հասարակությունը ցնցել է սեռական փոքրամասնությունների ֆորումեր, ինչ էր պիտի որ կայանա, որ պիտի կայանա, հետո համացանցում կադրեր տեղադրվեցին, որ դուրս են եկել, համբուրվել են, չգիտեմ ինչ, որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի եմ ուղում։ Հարցս ինչպես է վերաբերվում դրան եւ հայ հասարակությունը։ Ես ասեմ ձեզ, կա քրիստոնեական նորմատիվային բազա։ Ես հիշեցնեմ, որ մարդու իրավունքները ինչքան էլ հիմա կարծես թե շեղվում են քրիստոնեական նորմատիվ բազմապատիվ բազայից, բայց իրենք ծնվել են եւ հիմք են ունեցել մարդու իրավունքներ, միջազգային իրավունքը, հիմք է ունեցել քրիստոնեական նորմատիվային բազան։ Լուսահոգի Ռաֆայել Պապայանը ունի բավականին ֆունդամենտալ մի գործ, որտեղ ընդհանրապես խոսում է իրավունքի եւ քրիստոնեության, քրիստոնեական նորմատիվային բազի հզոր կապի մասին։ Եվ անցնելով ահա այդպիսի տեսական հարցերից պրակտիկին կա մի շատ լավ մոտեցում։ Ասում են քրիստոնեությունը կամ քրիստոնյան կարող է շատ անգամ միայն մի անգամ ատել, բայց ոչ թե մեղսավորին, այլ մեղքը։ Այսինքն բուն մեղք համարելով կամ շեղում կամ բան, նա դա կարող է չընդունել, չընկալել, մերժել միջև անգամ, բայց ոչ մեղսավորին, մեղսավորի հանդեպ պետք է քրիստոյական, բայց ինչի համար է քրիստոնեությունը, որ մեղսավորին բերել քրիստոնեական ճշմարտություններին։ Այսինքն այստեղ այդ մոտեցումը ինձ ինչ հնարավորություն տվեց եւ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան։ Եթե կա անձ, որը իծն է այդպիսի շեղում կամ թեքում ունի, որ մեզ չմեղադրեն ինչ որ բաների մեջ, ապա մենք պետք է հստակեցնենք, որ նախ եւ առաջ պետական մակարդակով դա ապա քրեականացվել է այդպիսի դեպքը եթե այդ անձը ունի սեռական այլ համասերական այդ թեկումը։ Այսինքն խորհրդային տարիներին դրա համար քրեական քրեական իհարկե իհարկե իհարկե եւ ես կողմնակից եմ եղել, մեր ջատակովներ են եղել դրանից։ Իդեպ ես հիշեցնեմ, որ Փարաջանովին բազմաթիվ անգամ կապ չունի իրականում դա եղել է թե ոչ, բայց այդ հոդվածը շատ հարմար էր քաղաքական հետապնդումներ իրականացնելու համար։ Հիմա անդրադառնալով դա առաջինը, որ ապակրեականացումն է, երկրորդը, որ ոչինչ չի կարող տեղի ունենալ բռնությամբ։ Բռնությունը ամբողջովին մերժվում է, լինի դա խոսքով, այսինքն այդ ռոպագանդա կոչվածը, լինի դա գործով, երբ որ իրոք հանցագործություն են գործում, անձի նկատմամբ, որովհետև ապակրեականացվել է, եթե դա հոժարական է։ Դա շատ կարևոր մի բան է, ոչ թե ասել են դու եթե հավակնում ես եւ այդ բանը իրականացնում ես այլ անձի նկատմամբ առանց դրա համաձայնության, դա հետապնդվում է քրեական, որովհետև դա բռնություն է։ Հիմա իչքան գեյշը քերտները արդյոք բռնություն չեն հասարակական կայքի վրա բռնանալու։ Հիմա սա ոչ թե որպես բռնություն, այլ որպես ռոպագանդա այնպիսի հասարակության մեջ, որի արժեքային համակարգը ամբողջովին մերժում է այդ մոտեցումը։ Անգելա Մերկելին, երբ որ հարցրել են, ինչպես եք վերաբերվում այդ հարցին, ինքը ասեց՝ գիտեք, ես կողմնակից եմ բնական բոլոր դեպքերում, բայց կարծում եմ, որ հետապնդումներ, մանավանդ եթե դա բռնիչի, պետք է տեղի չունենան։ Ու ես դեմ եմ ցանկացած այդպիսի ցույցերին կամ շքերթներին մի պարզ պատճառով, ով է տեսել, որ ովքեր որ ասենք թե մեծամասնությանն են այսօր պատկանում, շքերթ անեն իրենց այդ թեկումը ցուցադրելու համար։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մի կարևոր բան ներժվել է որտեղ է այդ ներքին ինտիմ կոչվածը։ Ինչու ենք մենք ինտիմը դարձնում հանրության եւ հրապարակային այդպիսի մի գործընթաց։ Այստեղ ես մերժում եմ այդ մոտեցումը։ Օրինակի համար ես գտնում եմ, որ նախ եւ առաջ այն ուժային կառույցները պետք է մերժեն այնպիսի մոտեցումը, որով ասենք թե իրենքին են գործում նույն հանցագործությունը, այդպիսի թեքում ունեցող անձանց նկատմամբ։ Դա պետք է ամբողջովին վերանա, բայց ոստիկանությունը պետք է իր տեղում լինի, ցույց չտա, որ վրա գլխարկը հանեն, իրանց եծեն եւ այլն։ Իդեպ այդ վերջի, որ Երևանում պետք է կայանար, մի գիտեք սրբապողծության նման բան կա, որովհետեւ խոսքը գնում էր միասերականներ քրիստոնյա։ Դա խոսում է այն բավականին խորքային գործառույթների մասին։ Ես հիշեցնեմ, որ Եվրոպայում, երբ որ բնութագրում են ժամանակակից այս փուլը, ասում են հետ քրիստոնյական կամ հետ մոդեռն։ Շատ քիչ է դրա մասին խոսվում։ Այսինքն post-modern կամ post-քրիստոնեական։ Այսինքն քրիստոնեությունն արդեն վերածված է եւ որ այո, եւ որպես ապացույց բերեմ հետեւյալը, այն շքեղ լինի դա եկեղեցիներ կամ այլ խոշորություն։ Նրանք օգտագործում են որպես համերգների համար դահլիճ ավելի հաճախ, քան աղոթելու մենք հստակեցնենք, որ կաթոլիկ աշխարհի ես Ֆրանցիսկոս առաջինին համարում եմ աստծոունցա, իրոք շատ հետաքրքիր անznավորություն է, եւ նա չգեր են գործածում, որովհետեւ կաթոլիկ այսպիսի երկիր, ինչպիսին է Իսպանիան, ես չգիտեմ ինչ մարմնավորում կատոլիցիզմի, նրանք փաստորեն պետականորեն օրենք ունեն, որով որ ճանաչում են միասերականների ընտանիքը որպես ընտանիք եւ միջև անգամ թույլատրելի է, որ նրանք երեխա որդեգրեն։ Այդ երեխայի որդեգրելու խնդիրը այնքան པարզ ճշմարիտ երեխայի իրավունքի ոտնահարում է, որ մենք հասկանում ենք, որ շատ խորքային այլ քաղաքակրթական եւ արժեքային համակարգի փոփոխելու մի դիտումներ կան։ Դրա համար երբևիցե կրկնում եմ, երբևիցե չհետապնդելով, չնսեմացնելով, ի վերջո գիտենք, որ գոյություն ուներ այդպիսի մարդիկ, բայց հստակեցնենք, որ մենք ուղակի իրենց կարող ենք պաշտպանել միայն ու միայն պետական ինչ-ինչ մարմինների ոտնձգություններից բայց ամեն ինչի մնացածը մենք պետք է հստակեցնենք։ Կարելի է այս ամենը կապել Թավշյա հեղափոխության հետ, ինչպես ոմանք են փորձում անել, միթե չկային, ինչեւ, ասենք, խորհրդային շրջանում կամ անկախության 30 տարիների ընթացքում չկային այս սեռական փոքրամասնությունները։ Հարցի համար, գիտեք, ես նոր ուրիշ բաների մասին եի ուզում։ Միշտ պետք է մենք կոնկրետ հարցը դիտարկենք ավելի լայն շրջանակի մեջ։ Խճանկարը պետք է լինի բազմազան, որովհետև ինչի հետ է կապված այդ աշխուժությունը։ Ոչ թե կոնկրետ այս իշխանության հետ եմ ես կապում, այլ զուտ իշխանապողության հետ ամեն անգամ շատ ակտիվ խավեր կան, որոնք ինչ-ինչ փոփոխությունները ուզում են օգտագործել եւ հոգուտ իրենց պատկերացումների անգամ։ Դա շատ կարեւոր է, որ մենք ընկալենք։ 1. Երկրորդը կարծես թե ոստիկանության ոչ համարժեք այո կեցվածքը դա ծնեց եւ այդ կասկածները։ Աստված ոչ առասցե, որ այդ կասկածները իրոք հիմք ունենան, բայց ես գտնում եմ, որ պետք է հասարակությունը շատ բարձ պատասխաններ տա այդ արդեն դրված հարցերին, բայց եւ այն մյուս խավը պետք է չհետապնդի մեծամասնությանը, որովհետև ծեծը ոստիկանի դա կներեք արդեն բռնություն է իշխանությունների հանդեպ, ահա այդ խավի ներկայացուցի կողմից եւ ոչ համարժեք արձագանքը լինի ոստիկանության, կառավարական այլ մարմինների։ Դա է ծնել, ես կարծում եմ, այդ կասկածները։ Եվ վերջինը, որ պետք է ասեմ, այդ խմորը շատ ջուր է տանելու այդպես չէ որ այո այդ ցավը որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի վերջին մամուլի ասուլիսի ժամանակ երբ հարցը բարձրացվեց կարծեք թե մի տեսակ քենց լրագրողներից օգնություն այցող պատասխան հնչեց ասում եք հիմա ի՞նչ անենք քարատենք բանդ նստեցնենք, սպանենք, ինչ արենք։ Կներեք, ես օրինակ դեմ եմ այդպիսի արտահայտությունների։ Հայաստանի ներկա վարչապետի պաշտոնակատարը լրագրողական հրետորաբանություն է շատ անգամ օգտագործում, բայց այն ինչ որ լրագրողը կարող է օրինակ այդպիսի հարցեր տա բայեր օգտագործի, հարիր չէ վարչապետի պաշտոնակատարին։ Եվ ես ասեմ ինչու։ Հանդուրժողականությունը որպես կարևոր տար հայ հասարակության մեջ մեկ խնդիր շատ ցավագին է դրվում եւ ես կարծում եմ հիմնավոր ասում է մի ռոպագանդեք մի բերեք մի դարձրեք դպրոցներում ինչ որ հատուկ բան սա է խնդիրը լավ որպես սпарնալիք հայ ընտանիքի Կարծում եմ կհամաձայնեք, որ իսկապես սրանք սպառնալիք են ավանդական հայ ընտանիքին, որը մեր ազգի գոյության հիմքն է։ Ես ասեմ, ինչումն է հարցը քրիստոնյա հայը պետք է ակտիվ լինի ոչ թե պայքարի մեջ, այլ կեցվածքի մեջ։ Եկեք մենք հարց տանք, արդյոք մենք որպես քրիստոնյա հենց մեր կեցվածքով միշտ հանդես են գալիս մեր առօրյայում։ Ոչ, մենք բազմաթիվ տարբեր դրսևորումներով խախտում ենք քրիստոնեական նորմերը։ Ամեն օր ամեն վարքան։ Այո, այսինքն իսկական մեր պայքարը պետք է ոչ թե դրա դեմ կամ դրա դեմ լինի, այլ մեր ներսին ուղղված։ Իհարկե մենք նորովի դարձի գանք, նորովի տեսնենք մեր քաղաքակրթական առաքելությունը։ Տեսեք, գիտնականներն ապացուցեցին, որ 8000 տարի հայուհու գենը մնացել է նույնը։ Այո, դե դա նշանակում է մենք ունենք առաքելություն լինի պատմական, լինի քաղաքակրթական։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք գրում ենք եւ մենք ստանում ենք ով աստծուն հավատում է աստծոց, ով չի հավատում բնությունից, մենք ստանում ենք ուժ, մենք ստանում ենք նոր ինչ որ լիցքեր, որը մեր թույլ է տալիս դիմադրել անընկալելի դժվարությունների։ Ժամանակին կոմանդոսը Տեր Թադևոսյան Արկադիևանչ ասել է, որ չեմ ուզում անուններ տալ, բայց այնպիսի հայտնի քաղաքագետներ, պետական գործիչներ ասում էին, որ դա հնարավոր չէ, որ Արցախը պատերազմի մեջ հաղթի, բայց արի ու տես, որ հաղթեց։ Դա նշանակում է, որ այն տեսանելի ու չափելի գործոններից բացի կան ոչ չափելի իրրացիոնալ այնպիսի լիցքեր եւ գործոններ, որոնք հնարավորություն են տալիս թվացial անհնարին եւ անելք վիճակից ելքերը գտնել հերթական անգամ հայությունը եւ նախևառաջ արցախահայությունը հայտնվել է քաղաքակրթական շատ դաժան պայքարի առաջնագծում Առաջի անգամ չի որ հայությունը հայտնվում է նույն այդ փաստը, որ մենք առաջինն ենք եղել որ պետականորեն։ Դուք պատկերացնում եք ինչ քաղաքակրթական պայքարի մեջ է դա տեղի ունեցել։ Քրիստոնեության Քրիստոն իհարկե։ Հիմա մենք հերթական անգամ հայտնվել ենք առաջնագծում։ Եկեք մենք արժանի լինենք այդ առաքելությանը եկեք մենք հստակեցնենք մեր դերակատարությունը եւ շատ անգամ մեր առօրյա դժվարությունների, հոգսերի ներքո մեր հիմնավորված տրտունջը պետք է որ չդառնա գերակա եւ որպես միավորող բան հայ կնոջ դերակատարությունը այդ հարցում դժվար է գերագնահատել Ես ուղակի ոչ թե շատ հերու գնացի։ Ես ցանկացա ընդգծեմ այդ շրջանակը, որի մեջ հայուհու վրա նորովի եկած այդ ալիքների ներքո նոր առաքինություն է դրված եւ լինել այդ բարձունքի վրա հեշտ չէ կրկնում եմ Արորիա Հովսերի դժվարությունների եւ հարևան երկրից վտանգների ներքո բայց դա ուժ է տալիս զինակիցն է հայուհին դառնում իր ամուսնում։ Այստեղ է որ դերակատարությունների բաժանումը ստանում է իր ամբողջական պատկերը, որտեղ որ եթե պետք է զենք վերցնի կվերցնի, բայց ինքը ունի այլ գործառույթներ, որտեղ ինքը կարող է մասնակցել այդ առաքելության իրականացման ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Հիշեցնենք մեր հյուրներ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական գազམ་ակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանը զրույցը նրա հետ վարեց Մելանիա Միլոնյանը